աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրին հատկանշական եւ հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր ջումիարկե հատուկ ակտիվություններ տիրում մեր տարածաշրջանում մեր վերաբերող խնդիրների այդ բոլոր գոտում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Արցախ հասավ վերջապես ռուսական մարդասիրական օկնությունը։ Իհարկե, ոչ միանշանակ այն ընդունվեց, ոմանք ոչ թե ռուսական բեռի մասին է խոսքը, այլ այն, որ բեռը հասավ ակնայով։ Այնուամենայնիվ մենք մեր պատիվը պահել ենք թանկագին բարեկամներ, որովհետև չենք վերցել ադրբեջանական ճակերտներում օկնություն, ճակերտներում մարդասիրական օկնություն։ Հետևաբար ընդունել ենք ռուսական բեռնատարերը ռուսական մեքենաներ, ռուսական համարներով, ռուսական վարորդներով, ռուսական ապրանքով։ Սա իհարկե հարցի լուծում չէ վերջնական, բայց այնուամենայնիվ մի փոքրիկ կաթիլ է մեր բազմաչարչա ժողովրդի համար օգնության մի փոքրիկ կաթիլ։ Տեսնենք, այս պայդրությամբ Ադրբեջանը շարունակում է չհետևել պայմանավորվածություններին, ըստ ամենայնի հետաձգում է Բերձորի միջանցքի բացումը, բայց պետք է աշխատենք այս ուղությամբ։ Վերջի մի քանի օրերին թերևս ամենա երևի քննարկվող երևույթը եղել է այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է Արցախին եւ հիմնախնդրին։ Նա ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախը, հիմա ինչ է կուզում Ռուսաստանից եւ պետք է հիմա ամեն ինչ անել, որպեսզի չլինի մարդասիրական ողբերգություն, տեղահանումներ եւ այլ այսպիսի բաներ։ Եվ ինչ, ինչ եք ուզում Ռուսաստանից, որ ինչի պետք է ինքը ճանաչի Արցախ։ Գիտեք ոնց է, այստեղ կա եւ ճշմարտություն եւ ոչ ճիշտ մեկնաբանում երևույթների։ Մենք իրավունք ունենք այդ ամենը ասել, որովհետև ռուս ժողովուրդը մեզ համար եղբայրական ժողովուրդ է, Ռուսաստանը եղբայրական երկիր եւ Արցախը վաստակել է այդ իրավունքը տարբեր երկրների հետ գլուխը բարձր խոսել։ Գոնե երբեք մեր գլուխը չի խոնարել որևէ մեկի արժիվ, անկախ ամեն ինչից։ Այո, եղբայրական է, սիրում եք, հարգում եք, բայց դա հարցի միայն մեկ մասն է։ Նույն հաջողությամբ մենք վաստակել ենք նաև ուղիղ նայել եւ արեմտքին, եւ բոլորին, որովհետեւ մեր պայքարը ժողովրդավարության համար որևէ ձեւով չի զիջում որևէ արեմտյան երկրի, առավել եւս ներկայիս արեմուտքում քաղաքական էստաբլիշմենտի ցանկացած ներկայացուցիչ։ Հայաստանի իշխանությունները ավելի շուտ հայտարարություններ են արել, որ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սարսափելի հայտարարություններ, անընդունելի։ Պատմությունը դրան դերևս կանդրադառնա եւ համապատասխան գնահատականները կտա։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե նույնիսկ այսպիսի ահավոր, սարսափելի, սխալ հայտարարություններ են արվում, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը կորցնում է իր ուժը։ Ինչ կապ ունի ով է ճանաչել կամ չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Նախ եւ առաջ իսկապես պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը սարսափելի լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ իրավական փաթեթավորում չեն ստացել։ Նույնիսկ եթե ստանան, դա չի նշանակում, որ Արցախը զրկվում է իր ինքնորոշման իրավունքից։ Ինչու Վրաստանը ճանաչել է Հարավային Օսիա եւ Աբխազիայի անկախությունը իհարկե ոչ։ Թե Ուկրաինան է ճանաչել Դոնբասը, Նավարոսիան, Ղրիմը, իհարկե ոչ։ Թե Սերբիան է ճանաչել Կոսովոն Իհարկե ոչ։ Հետևաբար անկախ ամեն ինչից մենք մեր իրավունքը վաստակել ենք անկախ նրանից Երևանը կամ ինչ որ պաշտոնյա լրիվ պետք է հասկանանք, որ ցանկացած պաշտոն ժամանակավոր է։ Հետևաբար ինչ պետք է անենք, տղամարդ հավարի կանգնենք մերտեղ եւ ասենք, որ այս կամ այն դրույթները մեզ համար ընդունելի չեն եւ մենք մեր արժանապատվությունը չենք թողնելու ոտնահարվի։ Սա շատ կարեւոր է եւ սա շատ էֆեկտիվ աշխարհակական գործիք է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ այցելեց Վիետնամ, սա պատմական այցելություն է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ գրեթե քանի տասնամյակ նման հանդիպումներ գրեթե չեն եղել։ Եվ հիմա Բայդենը այցելեց, իհարկե Վիետնամը կարևոր դերակատարություն ունի հարավարևելյան Ասիայում, նաև Չինաստանի այսպես բնական ընդդիմադիրն է, այսպես կոչենք նաև ունի հսկայական տնտեսական ներուժ, ազդեցություն, ունի սփյուռք, այդ թվում նաև արևմուտքում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում եւ այլ։ Այսինքն հետաքրիր երկիր է, որի հետ հարաբերությունների խորացումը կարող է ազդել այդ հարավարևելյան Ասիայում աշխարհակական հավասարակշռվածության վրա։ Տեսնենք ինչով է վերջանալու այս ամենը, բայց հանդիպումները եղել են բավականին ջերմ, ինչը չի նշանակում, որ վաղը արդեն Վիետնամն ու Ամերիկան կդառնան դաշնակիցներ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է։ Հետաքրիր էր նաև հա, Հյուսիսային Կորեայի քաղաքականությունը, նա վարեց հետևյալ եւ իրականացեց հետևյալ քայլերը։ Նախև առաջ Կորեայի նախագահ ղեկավարը այցելեց Ռուսաստանի Դաշնություն, հանդիպեց նախագահ Պուտինի հետ, բայց նաև այցելեց հերավոր արևելքի Ռուսաստանի մի շարք շրջաններ, հանդիպում ունեցավ տեղի ղեկավարության հետ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Հյուսիսային Կորեան ոչ միայն զարգացնելու է ռազմաքաղաքական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ասենք, զենքի մատակարարման ոլորտում տարբեր այլ հարցերի, այլ նաև տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու Ռուսաստանի մարզերի հետ, ինչը իհարկե Կորեան, որը գտնվում է գրեթե շրջափակման մեջ տասնամյակներ շարունակ, մեծ լիցք կհաղորդի այդ երկրի զարգացմանը։ Իհարկե սա չի կարող չանհանգստացնել որոշ երկրների, Հարավային Կորեայի, Ճապոնիան, Ամերիկայի, բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխարհակական պայքարը շարունակվում է ամենուր եւ չի դադարում։ Այսպեսին են մի շարք կարևոր իրադարձություններ թանկագին բարեկամներ, հետևենք նրանց եւ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։